slušatelji Radio Marije. Evo nas opet na našem mjesečnom razmišljanju. S vama je Frazijezna Linić. Danas ću govoriti malo o jednom čovjeku. Svecu. To je sveti Franjo Astiški. Reći ću vam odmah zašto. E, prije 25 godina blaženi Ivan Pavao II kao papa pozvao je na dan 27. listopada 1986. dakle točno prije 25 godina pozvao je u Asiz u grad Svetoga Franje predstavnike svih vjerskih zajednica, svih religija, koji se žele odazvati na jednodnevno boravljenje skupa. E, to je bilo jako otmjeno, organizirano, vrlo diskretno. E, svaka grupa koja je došla, bilo je tada 70 delegacija, vrlo veliki skup. Svaka delegacija je dobila u gradu Svetoga Franje neki prostor crkvu, dvoranu, kako je već odgovaralo određenoj grupi i delegaciji, da tamo borave taj dan prema iskustvu i tradiciji svoje vjerske zajednice i da jednostavno mole za mir. To isto će činiti sve druge delegacije. će do dan molite za mir na način kako mole ljudi svih religija jednostavno u iskrenosti svoga stavca i poslanja. Zadivljujuće da se papa Ivan Pavel II na to odvažio i svi vjeruju da je to bio jedan proročki trenutak, da je to proročka gesta, a isto tako je iznenadilo koliko se veliki broj predstavnika velikih svjetskih religija i zajednica odazvao tom blagonaklonom i jednostavnom papinu pozivu. I oni su tamo boravili taj dan, neke popodne u kasnim satima, imali su tek jedan zajednički susret u crkvi Svete Marije od Anđela pod nas iza i jednostavno se izmijenili svoje pozdrave i za, završili time taj dan zajedničkog boravljenja na tom malom prostoru grada Sira, to je mali grad, nije velik, ali evo i tako su nekako posvetili da je taj dan e, vjeri da je moguće živjeti u miru, ali nešto što je daleko važno, to je da se to skupa pošalje poruka cijelome svijetu da, da nije vjera ona koja ljude razdvaja, nego je nevjera ona koja ljude razdvaja. Kad bi ljudi bili vjerni svoje vjerskoj tradiciji i idealima koje su primili od svojih karizmatskih osnivača, koji su uvijek dobri, plemeniti, onda bi na svijetu bilo mira, bilo bi divno. Onda se ne bi zbog vjere ratovala. I zato kad ljudi to ne prihvaćaju, kad to ne žive autentično i dosljedno, onda zbog nevjere i zbog krivog tumačenja nekih tih principa dolazi do napetosti, nesuglasica, pa onda možda čak i do pokršaja i ratova kakvih je bilo, znamo, u stoljećima i tisućima prije današnjih vremena. No ovdje gdje se jednostavno pokazalo koliko vjera spaja i kako u dubini duše svaki iskren vjernik bez obzira kojoj vjerskoj zajednici i tradiciji pripadao može se iskreno susresti sa svakim drugim čovjekom dobre volje i to je bitno. To je proročka gesta koja je odjeknula svijetom. E, to će dugo odjekivati u srcima ljudi. Evo mi katolici smo posebno sretni i ponosni na tu gestu na koju su usudio Papa Ivan Pavel II. I ne samo u okviru Franjevačkih redova, nego i inače u crkvi se svake godine e, spominjao taj datum 27. listopada e, da se osvježi uspomena na taj jedinstveni događaj prije 25 godina. Posebno će svečano to biti upravo sutra, kada je godišnjica tog događaja, biti će i posebno svečano opet u Asizu, kamo hodočasti papa Benedikt XVI, eh, baš kao hodočasnik. Čak je i izabrao način kako će doći u Asiz. Doći će vlakom. Onako kako obično hodočasnici često dolaze u taj grad Svetoga Franje, sa dosta delegacija već u tom vlaku, neki će vada i drugačije doći. Računa se da će biti oko 50 delegacija velikih vjerskih zajednica iz čitavog svijeta sa možda još jednom nijansom ili još jednim izazovom, a to je da je Papa pustio prostora na tom sustetu i ljudima, kako je on to lijepo obazio, formulirao, koji nemaju nikakav kredo, koji nemaju definirano vjerovanje, koji možda ne vjeruju ili još ne vjeruju ili nemaju nikakav stav prema vjeri, pa možemo reći ili ateisti ili agnostici, ali u svakom slučaju ako su ljudi dobre volje, pa i za njih ima u tom gremiju prostora i, i pozvani su na neki način da se prepoznaju u tom skupu koji će biti sutra u Asizu. To je posebno svečani skup i posebna svećana obljetnica, 25. obljetnica i nije čudo da se tom događaju dalo toliko publiciteta i jasno da se od njega očekuje da će biti daljnih izazova za e, hod prema jedinstvu i miru čitavog svijeta na razini sazrijevanja vjernika u njihovim vjerskim tradicijama. E, to će se e, koliko je moguće ovaj, slaviti i po svijetu. I ne znam, nema se informacije gdje sve i kako i u našoj domovini Hrvatskoj, ali znam sigurno u Zagrebu, da će to biti osobito svečano i da je cijeli tjedan dana posvećen tome i da se e, u organizaciji evo, ljudi dobre volje, posebno baš Franjevačkog svjetovnog reda, sa kaptora, da se pristupilo organiziranju susreta u različitim ambijentima i sredinama drugih vjera i to ne samo kršćanskih nego i drugih, tako da je to međureligijski događaj gdje se daje prigoda upoznavanja i zbližavanja. Svaki susret čovjeka nekako osobno zbliži sa, sa onima koje susreće i daje se veća šansa miru i jedinstvu. Finale to, svega toga bit će sutra u Franjevačkoj crkvi Svetoga Franje na Kaptolu. E, tamo je samostalni, tamo je crkva Svetog Franje. Tamo su Franjevci već od Vajkada i čak se povezuje nekako e, korijeni Franjevačkog samostana na Kaptolu sa legendom tako, vjerujem da, se, da je to legenda, ali nama je draga posebno nama Franjevcima, baš te Hrvatske Franjevačke provincije, da je Sveti Franjo, ovo je sigurno povijesna istina, da je Sveti Franjo um, u želji da putuje baš prema istoku do Saracena, gdje su bile žestoki krvavi okraša i križare iz Saracena, da je želio putovati kao vjesnik evanđelja i mira, ali u prvom pokušaju zbog nevremena i protivnog vjetra Njegov je brod se nasukao na obalama, na hrvatskim obalama Jadrana. Ne znamo točno gdje je, sedam gradova se, se, se na neki način hvali da je to bilo tu od Dubrovnika do Bakra. Vjerojatno je to bliže negdje Trogir Zadar, ali povijest nam nekako to nije do kraja točno zabilježila i mi tu nemamo točan podatak ali isto tako e, pored tog povijesnog događaja da je on silom prilika morao se iskrcati na ovim našim obalama, isto tako se pretpostavlja da je on tu boravio mjesec dva dok se nije pokazala zgodna prilika da se vrati natrag u Italiju. I da je tom prigodom odmah on iskoristio da pohodi malo i unutrašnje zemlje. I mi u Zagrebu, eh, kao Franjevci smo smo ljubomorni na tradiciju da je on došao do Zagreba i da ga je jedna grofica koja je tada stanovala na toj adresi gdje je danas Franjevački samostan na Kaptolu prihvatila u svoju jednu sobu koju mu je ponudila da boravi dok je tamo u Zagrebu Danas bi to trebala biti baš jedna lijepa na umjetnički oslikana kapela Svetoga Franje, odmah lijevo kako se uđe na glavno vrata samostana, i, i to je nekako podloga za tu franjevačku tradiciju grada Zagreba i franjevačke prisutnosti gdje su franjevci evo tako u samom jezgri grada Zagreba u blizini katedrale u, oni gdje se događaju, mogli biste reći, glavne, glavni događaj izbivanja u plan u povijesti crkve, evo tu su i Franjevci, koji se evo, ponose mogućnost jedne, jedne, jedne da je, da je moguće da podatak povijesni, makar legendarno zvuči da je Franjo došao i do Zagreba. E sada, u tom samostanu koji je tako drevan i u, u Zagrebu je to najdrevniji Franjoški samostan, u njemu će biti onda i taj međureligijski susret e, paralelno sa onim što se zbiva u Asizu. Neće to biti cijeloga dana, taj susret u samostanu na kapsulu bit će tek naveče nakon redovitih programa svakodnevnih misa i tako dalje u e, 7.30 naveče vjerojatno jedno sat vremena će trajati taj susret e, gdje će biti predstavnici brojnih vjerskih zajednica koji borave, djeluju i žive u našem glavnom gradu. I evo, radosni smo da možemo na taj način tu inicijativu koju pokreće papa i onaj naš predčasnik, nama dragi Blažen Ivan Pavo II i evo sadašnji papa Benedikt XVI koji očito po ovoj gesti to itekako jako podržava. Pa uključimo se. To je malo pozivi za mir, za mir u svijetu, za mir i razumijevanje ljudi koji različito vjeruju i misle. To je tako jedan poziv na jednu toleranciju i poštovanje, to, to je Sveti Franjo. Nije, nije, nije slučajno da je Papa Ivan Pavo II izabrao SIS za takvu inicijativu. Jer imamo u životopisu Svetoga Franje iznenađenja koja govore da je Franjo bio prorok takvih inicijativa. Jer se on usudio na susrete koje se nikad ne bi usudio, da se usudio ljude susretati, miriti, pozivati na praštanje, i na ljubav. Da je znao izmirivati ljude. To je Franjo. Evo, želio bi da malo o tom Franji večeras čujemo i da nam nekako e, zazvoni njegova poruka u našim srcima. Može najprije sada kroz pjesmu, ako režija ima glasnik velikoga kralja, da malo ćemo kako to pjesnik prepjevao svoju viziju toga Franje i njegova djelovanja. Gospi da vječno dovodin, goste da svijetu rečem, što je ljepota. života. kraja posla na razmišća života. Kroz vida vječno i me goste da svijetu rečem što i je ljepota. Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljeni su svi Marija. Ja sam započeo danas sa razmišljanjem vezano uz osobu Svetoga Franja Asiškoga upravo zbog e, 25. obljetnice jednog velikog događaja koji se događa u Asizu, to je grad Svetoga Franje, susreta velikih predstavnika svjetskih religija u inicijativi našega pape Ivana Pavla II. Franjo Mironosac. Malo bi o tome govorio. To je poznato. Papa Pavo VI je 1964. godine mm, kao prvi papa putovao u Ameriku u Ujedinjene nacije. To su bile, rekli revolucionarne geste i održao je govor pred eh, Skupštinom Ujedinjenim nacijama baš na blagdan Svetoga Franje. Nekako je to potaklo i papu, a i svijet dobrovolili da Sveti Franjo nekako bude baš svetac mira, zaštitnik mira. I njegov blagdan se nekako tako doživljava e, jasno najprije i u našim franjevačkim redovima pa u crkvi kao tako je, ali nekako to tako i svijet proživljava i doživljava. U čemu je ta dragocjenost mira? Ma Franje je stvarno čovjek koji je širio oko sebe mir. On je se i kako trudio, trudio svim svojim stavom i ljubavlju da, da se njega nitko ne mora bojati. Nosio je radost i jednostavnost sa sobom. ljudi su gubili oštricu agresije kad su sreli Franju i njegovu dobronamjernost. Jednom su ga napali razbojnici još dok je bio Franjo u početcima svog obračeničkog hoda, ali onako pune euforije i radosti. Oni to nisu svačali, onda su ga zasuli snijegom, tada je baš bilo zapalo nešto snijega i bacio neku rupčagu i pitali ga, ne otko si sada ti, a Fran je uvijek veselo, ne, ne gubeći uopće raspoloženje zbog te grubosti tih ljudi, govorio ja sam glasnik velikoga kralja, to je upravo ovo što smo malo prije čuli u pjesmi prepjevano, glasnik velikoga kralja, veliki kralj je Kriste, evo franje mu pripada i želi mu potpuno služiti, to je to što je Sveti Franjo svjedočio, što je Sveti Franjo poručivao i darivao svijetu kao glasnik velikog kralja, onda to je glasnik mira. Kada je veliki kralj, kada je Isus u evanđelju slao svoje učenike da idu ispred njega ili kasnije kad će ići i kao njegovi predstavnici poslije uskrsnuća, onda im je znao reći idite i recite ljudima mir kući ovo je, dođete, donesete im mir. Dakle, bili su to ljudi evanđelja, ali automatski to moraju onda biti i ljudi mira. Tako je Sveti Franjo sebe shvatio. U njegovu životopisu poznamo dosta epizoda u kojima je Franjo sudjelovao kao posrednik među zaračenim stranama, kao posrednik među zavađenim ljudima. E, to, je, to je čudesno kako je ono osjećao poticaj, da je to njegova karizma, njegovo poslanje – da ljude izmiri, da izloži sebe. Zadnje dijelo koje se spominje u njegovu životu, to je bilo neposredno prije njegove smrti u zadnjim mjesecima njegova života, e, Franjo je čuo bolnu istinu i činjenicu da su u teškoj zavadi i neprijateljstvu biskupa Siza i gradonačelnik grada Siza. To mi je bilo jako teško. Franjo se molio da se ti ljudi smire i kad se tako molio i izmolio na neki način, onda im je poslao poziv. Poziv da se, da se pomire. E, znamo da je Franjo e, ispjevao divnu pjesmu stvorova, jedno remek dijelo, može se reći, i duhovnosti i književnosti u, u tim periodima italijanske književnosti ta, ta pjesma se i danas recitira i moli sa, sa puno, puno eh, radosti u srcu i eh, Franjo je evo, slavio Boga za sva njegova divna dijela, ta pjesma zaslužuje stvarno jednu, jednu duboku duhovnu analizu, međutim kad je evo doznao za ovu muku i za taj za tu činjenicu da su posvađana dva glavna čovjeka u njegovom rodnom gradu Asizu Onda je toj pjesmi sporova dodao još jednu kiticu koju je najprije poslao svakome od njih. Ta kitica glasi ovako Hvaljem budi gospodine moje po onima koji opraštaju iz ljubavi tvoje i podnose rado bijede života. Blaženi koji sve podnose s mirom jer ćeš ih vječno okruniti krunom. On je to namjerno sastavio, a teklo mu je jasno i kao pjesniku i kao duhovnom čovjeku i onda je to postao i biskupu, postao je i, i gradonačelniku i oni su osjetili dubinu toga poziva, a cijenili su toga Franju jasno i na taj poticaj inicijativu oni su pristali da se pomire i nastalo je pomirenje ta dva čovjeka što je značilo i radost i napredak u svakom pogledu njegova rodnog rada. Ali to je Franja, ali nije to samo u Asizu, činio je to i po svijetu i po drugim mjestima gdje je on jednostavno širio oko sebe mir. E, poznato je Franjin pozdrav mir i dobro, mir i dobro i danas se čuje to često jer je nekako taj pozdrav tako blizak da su ga ljudi prihvatili i danas u mnogim drugim kombinacijama i u mnogim drugim danas možemo reći i u emisijama i na televiziji. Mir i dobro je poznata vjerska emisija, ali evo to je Franjino. Franj je tako pozdravljao ljude, širio oko sebe mir i dobro. E, večeras ću pričat priče o Franji, ali to nisu samo priče, to su to se zovu legende ili cvjetići onoga vremena kada je Franjo živio, ali e, legenda E, u ono vrijeme nije isto što mi danas mislimo. Danas legenda mi to je nešto što je ljudska mašta izmislila i ništa više. <clears throat> Međutim, u ono vrijeme legenda je govor o nekom čovjeku koga su ljudi strahovito cijenili i u toj cijeni nisu uvijek se, se vodili kriterijem stvarnog događanja koliko više onom, onim unutarnjim doživljajem tog čovjeka, kako su ga oni doživljavali, pa onda tako i zamišljali. Prema tome, Franjo u tim legendama je zapravo Franjo kako su ga ljudi prepoznali i kako su osjećali da je on tako nekako prisutan i u njihovu životu i u životu evo, njihove zemlje i njihovih gradova i sela. Um, jedna legenda koja je osobito značajna je legenda o takozvanom gubijskom vuku, gdje se evo Sveti Franjo predstavlja baš kao čovjek koji je sposoban izboriti mir ondje gdje su ljudi digli ruke. Naime, priča ta legenda kako je u tom gradiću gubio koji je tu negdje oko 40, 30, 40 km od grada Asiza, kako su ljudi živjeli u strahu jer je u šumama pokraj gradića hara, harala vuk, to osobito jedan vuk krvolačan. Tako da ne samo životinje, čak i ljudi nisu bili sigurni pred tim vukom. On im je nanosio velike štete, jasno, i oni su ga se bojali. Znali su pokrenuti hajke na njega, ali nije uspjevalo, a on je i dalje terorizirao, da tako kažem, taj gradić i ljude koji su živjeli uz taj gradić. I Franjo je čuo za njihovu muku i on dolazi u Gubio, sluša njihove jadikovke, sve ono što imaju reći o tom strašnom vuku. I Franjo se odlučio da ide sada on potražiti vuka. Ne treba mu pratnja, ne treba mu oružje, on ide goloruk, bez ikakve prijetnje, ne nosi sa sobom ništa, ide u susre strašne zvijeri. Ljudi su ga odvraćali jasno jer su voljeli tu Franju pa on se izlaže direktno opasnosti. Taj vuk je čak napadao i ljude, dakle sada kad Franjo pogotovo bude ovako izložen sam pred navodom te zvijeri, on je gotov. Međutim, Franjo inzistira i nitko, nitko nije jasno pošao s njim ili za njim i sa zemljom čekaju šta će biti, a Franjo otišao u šumu. I legenda govori kako je Franjo u šumi počeo zvati Vuka. Ali kako ga je zvao? Zvao ga je brate Vuče, brate Vuče. To, to, je, to je Franjo. Mi to ne možemo pojmiti, ali u ono vrijeme, u vrijeme kada je Franjo živio i kad se nekako događale neke promjene u ljudskom društvu, i kad je bilo puno previranja, puno, puno ratova, puno grubosti, puno toga što je zabrinjavalo ljude i kad je na neki način, tako bi se moglo reći, ima ta, ta, ta poslovica u, u, tim stoljećima e, ljudi, da, je, da su se ljudi tako međusobno zakrvavili, da se može reći da je čovjek čovjeku vuk, latinski homo, homini lupus. Evo, to, to je nešto što ne smijemo e, zaboraviti na neki način u analizi i ovog cvjetića i ove legende. Dakle, čovjek je čovjek u vuku u pravom smislu riječi, čovjek čovjeka ugrožava, čovjek je čovjeku neprijatelj i tako dalje. A ovdje od jednom franju vuka, zvijer, pripitomljuje, kao pitoma psa. Dakle, on je strašno zvijer uspio pripitomiti, a, a ljudi njegova vremena su znali napraviti krvove obračune među ljudima. E, Vuk se pojavio, kaže legenda, najprije režeći, bijesno, jasno, i, i onako e, okrutno trčeći prema Franji, očito u namjer da ga zgrabi. Međutim, kako se sve više približavao Franji, sve je lakše išao, sve pitomije, i dok je došao do Franje, taj Vuk je legao do njegovih nogu, lizao mu šape, ove noge, lizao mu noge, pružao šape i Franjo je s njim razgovarao. Razgovarao jasno, to isto piše. Franjo je Vuku govorio, ko bratu, ne smiješ tako živjeti, ne smiješ tako činiti. Ljudi se boje, čini štetu. Evo, ja ti obećavam da ćemo napraviti ugovor da će te ljudi hraniti, da će ti pomoći da egzistiraš, ali da ti njima ne činiš štetu. I tako nekako i Franjo s tim ugovorom ide sad natrag prema gradu i vukre njega. I Franjo se dogovara sa građanima i građani pristanu na to, jasno da, da hrane tu zvijer i da će to činiti uredno, da neće više trebati biti nasilja ni agresije. I tako je završila ta priča o Gubijskom vuku. Čovjek Franjo može i zvijer prepitomiti. A mi smo sposobni, nažalost, i čovjeka pretvoriti u zvijer, pa i u nama se kad kada probudi zvijer, kad ne znamo kontrolirati svoje agresivne trenutke. A pa to, to je poruka svetoga Franje Mironosca. U e, kronici života svetoga Franje se spominje nešto što nije baš bez veze sa ovim, eh, ovom legendom. Franje par godina prije svoje smrti eh, dobio na raspolaganje jedno brdo, da jednostavno tamo bude na miru, u tišini, u sabranosti, a to je Franje jako volio, to je laverna. I kako je išao gore ili kako je borio na tom brdu, znalo se da i tu haraju razbojnici, a posebno da je jako okretan jedan razbojnik koji se baš zvao Vuk, zvali su ga ljudi Vuk. I, i kad je Franjo na, na njega naišao, isto tako je odmah uspostavio kontakt s njime, jer Franjo je bio čovjek ljubav, njega se niko nije bojao, on dolazi bez ičega. Dakle, u tom kontaktu ljubavi on je razoružao i tog razbojnika. I Franjo mu je uspio reći kako njegov život ne vrijedi, kako to nije u redu, kako nije po Božem zakonu, kako čini teške stvari koje su grešne i loše i Franjo je tog čovjeka potakao na obraćanje i evo po tom izvješću iz, te, iz tog susreta taj razmenik je postao Franjevac i dobio ime brat Lupus, brat Vuk. A opet povezano sa onim, Franjo može, Franjo može sa, sa razbojnicima razgovarati lijepo i njih pretvoriti u braću i pripitomiti čovjek postaje možda i razbenik baš zbog toga što, što je previše ranjavan i ranjen od ljudi i onda njegova agresija ga čini onda sve otuđenijim od društva. U, tu nam ima sad i puno reći jer danas isto toga imamo. Ja, ja jednostavno tu molim za sve ljude koji, koji trpe od agresivnosti, od PTSP, od ne znam čega. Sve je to nastalo zbog strašnih situacija, životnih trauma, stresova, nasilja, i to, stvara ljude i razbojnicima i kriminalcima. Mm, Sveti Franjo, evo, on je mogao od razbojnika učiniti poštena čovjeka. Nažalost, u našim životnim okvirima događa se često obratni procesi. Evo Franjo, Franjo mironosac, mironosac, on izmiruje ljude. Volim bi da tu e, saberemo malo tu, tu, tu lekciju na života i da i nama pregovori jer za širenje mira imamo uvijek prigode i na smo stalno pozvani u svakoj misiji dajte mir jednim drugima, mir vama, pozdravlja svećenik, to je česti pozdrav u crkvi, česti izazov crkve, evo Sveti Franjo neka nas tome nadahnje i prati. A ima jedna molitva koju možemo i pjevati, a to je molitva koja se pripisuje Svetom Franji, barem kao nadahnuće, Bože moj, dopusti mi mira tvog da budem glas. Evo sad ćemo je čuti, pjevajmo skupa s tim, tim riječima za, za dar mira, ljubavi, nade, radosti, svjetla. prijatelji, nastavljamo razmatrati o Svetome Franji. E, jedino bih još upozorio, evo ova pjesma koju smo slušali, pripisuje se kao molitva Svetoga Franje. Jasno je, sve diše na neki način onim zašto je Franja živio. Ipak bih vam htio darovati zapravo cijelu tu molitvu koja se pripisuje Svetom Franji, onako kako je literalno zabilježeno u pjesmi je ispio ono, one kitice koje su lakše bile za, za glazbenu obradu, ali cijela glas glasi ovako, a vrijedno je čuti. Gospodine, učini me oruđem svoga mira. Gdje je mržnja da donosim ljubav, gdje je uvreda da donosim praštanje, gdje je nesloga da donosim jedinstvo, gdje je zabluda da donosim istinu, gdje je sumnja da donosim vjeru, gdje je očaj da donosim nadu, gdje je tama da donosim svjetlo, gdje je žalost da donosim radost. Gospodine, učini da ne tražim toliko da mene ljudi tješe, koliko da ja tješim druge gospodine, učin da ne zahtijevam toliko da me svi razumiju, koliko da ja razumijem druge. I da ne tražim samo da men drugi ljube, nego da ja ljubim druge. Jer tko se daruje prima, tko prašta bit ćemo oprošteno i tko umire sebi rađa se za vječni život. To je ta molitva koja je sada ovdje evo, u potpunom sadržaju iz duha i srca svetoga Franje. Ja bih još neke stvari htio reći o svetom Franji koji ga čini tako danas privlačenje svecem jako prisutnim i u procesima današnjega društva. Sveti Franjo je ljubio, ljubio sve, sva stvorenja, Čak je sva stvorenja nazivao braćom na neki način. A osjećao sinu ljubav evo, za ono što nam je Bog darovao u stvorenjima. Te, da je imao jako, jako osjetljivost, veliku osjetljivost da se stvorenje ne uništava, da se pazi na ta stvorenja, da se ne naruši taj divan red i sklad što ga je stvoritelj stavio u prirodu oko nas. I zato se Svetoga Franjo smatra i danas sam, to je opet Papa Ivan Pavo II učinio zaštitnikom ekologa i ekologije. Sveti Franjo je se divio zraku i vedrini oblaku, kiši, svemu što od ozga dolazi. Danas se to jedva može jer živimo u zagađenom svijetu i dišemo zrak koji više nije onako čist zdrav. Trebamo kad kada otići negdje u prirodu da se nadišemo čistoga zraka iz naših velikih gradova. Sveti Franjo se još mogao da e, radovati bistrom potoku i iz njega piti i utažiti žeđ. Danas više ne, mi ne smijemo zapravo direktno piti vodu iz, e, iz zemlje i iz rijeka i potoka jer jer nije, nije više to u onom izdanom čistom izdanju. Ali sa Svetim franjima imamo puno povezano te osjetio na tu čistoću zraka i vode, a posebno na čistoću okoliša, na brigu za sve stvoreno, gdje je znao otkupljivati grlice kad su neki nosi prodaju da se tamo negdje prodaju jeftino za siromašne ljude koji od toga mogu ipak napreti sebi nešto za jelo janje, bilo mu ga je žao što je bilo osuđeno na klanje. Jako je brinuo se, brinuo se za, savjetovao je ljudima koji su u šumi radili kad sjeku stablo, neka ne posjeku do kraja, nego nek mu ostave nadu, tako da može iz spanja niknuti opet novi život. Toliko tih osjetljivosti koje nekako Franju čini tako, tako divnim čovjekom koji je prepoznavao Boga u prirodi, stavio Boga u prirodi zapamtimo. Franjo nije neki globalista u pogledu, ne znam, neke globalne shvaćanja bio života e, i jednostavno stavljajući na istu razinu čovjeka životinsko carstvo i biljno carstvo. Ne. On točno razlikuje razinu Boga stvoritelja i, i nevidljivog svijeta i čovjeka kao jedinstveno biće i jedinstveno stvorenje na razini vidljivoga svijeta, jedino obdareno duhom i dušom, ali svejedno u svemu što je oko čovjeka i za čovjeka, to je Boži dar i sve ga nekako zove da, da cijeni taj dar i da ga poštuje i da ga njeguje i da ga ničim ne pokvari. I evo to je to što otkrivamo nekako u toj svetoga Franje. Kako je divna njegova pjesma stvorova koju on pjeva, pjeva i moli, pjeva i moli pjesma stvorova. Evo ja bih želio s vama podijeliti, pročitati u čitavu tu pjesmu sa svim kiticama kojima Sveti Franjo tako radosno e, stalno zahvaljuje Bogu za sva divna djela. Evo poslušajmo je malo. Hvaljam budi gospodine moj, početak. Svevišnji, svebožni, gospodine dobri, tvoja je hvala i slava i čast i blagoslov svaki. Tebi to jedinom pripada dok čovjek ni jedan nije ni da ti sveto spomene ime. Hvaljen budi gospodine moj sa svim stvorenjima svojim, napose s bratom gospodinom suncem. Od njega nam dolazi dan i svojim nas zrakama grije. Ono je lijepo i sjajne je svjetlosti puno, slika je svevišnji tvoga božanskoga sjaja. Pripje se uvijek ponavlja, hvalite i blagostivajte gospodina moga, zahvaljujte njemu, služite njemu svi u poniznosti velikoju. Hvaljen budi gospodine moj po bratu našemu mjesecu i sestama zvijezdama koje si sjajne i drage i lijepe po nebu prosuo svojima. Hvaljen budi gospodine moj po bratu našemu vjetru, po zraku, oblaku, po jasnoj vedrini i svakom vremenu tvojem kojim uzdržavaš stvorove svoje. Hvaljen budi gospodine moj po sestrici vodi. Ona je korisna, ponizna, dragocijena i čista. Hvaljen budi gospodine moj po bratu našemu ognju koji nam tamno rasvjetljuje noć. On je lijep i ugodan, silan i jak. Hvaljen budi gospodine moj po sestri nam majci zemlji ono nas hrani i nosi slatke nam plodove, cvijeće šareno i bilje donosi. Hvaljen budi gospodine moj po onima koji opraštaju iz ljubavi tvoje i podnose rado bijede života. Blaženi koji sve podnose s mirom jer ćeš ih vječnom okrenuti krunom. Hvaljen budi gospodine moj po tjelesnoj smrti kojoj ni jedan smrtnik umaći neće. Ja onima koji u smrtnom umiru grijehu. A blaženi koje ti nađeš po volji presvetoj svojoj, jer druga im smrt nauditi neće. Franjena pjesma stvorova. Možemo je podijeliti, rekao bih, u tri dijela. U prvom dijelu su sunce, mjese, zvijezde, planeti. Sve ono što nas nadvisuje – ali sasvim jasno i prepoznatljivo Franjo govori da se mi klanjamo Bogu koji je stvorio sunca, ne suncu, ne mjesecu, ne zvijezdama, ne drugim božanstvima, nego Bogu koji je to stvorio, njemu se klanjamo. A što je sunce divnije i jače, to je Bog dostojan veće hvale i slave. Možda je to um, te kitice možda su još uvijek onaj poticaj i poziv da čovjek ne zamijeni stvorenje sa stvoriteljem i da zna kome se klanja i kroz što mu se divi. Drugi dio su kitice koje se tiču svega stvorenoga, ali su raspoređene onako kako je u ono vrijeme vladalo uvjerenje. Danas ne znam koliko nam govori kemija da ima e, osnovnih elemenata svega stvorenoga. Franjino vrijeme toga ne pozna. Ne zna ni za vodik, ni za kisik, ni zna, ne znam kakve druge elemente. Zna samo za četiri elementa kao klasika starina. To su zrak, voda, oganj i zemlja. I Franje kroz te kitice evo, slavi Boga upravo po tim osnovnim elementima. Voda mu je dragocjena, zato je služi sakramentu krštenja a oganj i, zrak i sve sve to nekako povezano sa onom ekologijom Franja koji prepoznaje Boga i divimo se i želi uživati u tim stvorenjima jer kroz disanje, kroz hranu, sve što mu ta donosi i zrak i voda i zemlja, on zapravo osjeća su dobrotu Boga stvoritelja. Treći dio te pjesme su kitice koje govore, evo jednu sam spomenuo o miru, pomirenju i praštanju, što je nastalo prigodno. I zadnja kitica je nastala dosta blizu iz Franjina tjelesnoj smrti, tako da je on to nekako i sebe prepjevao. Znao je da mu ne, nema puno života. Doktor mu je otvoreno rekao da će brzo umrijeti i Franjo je sestu smrt, smrt naziva sestrom kad je došlo vrijeme, kad je osjetio da je to to, dobro mi došla sestra te smrti. Smrt za Franju nije strašno, nije nešto što, što je, čime prestaje sve, nego je smrt prijelaz. Kapela koja čuva uspomenu na mjestu gdje je Franjo izdahnuo i preselio se s ovoga svijeta k ocu, zove se kapela transitusa, to je kapela prijelaza. Evo to je Franjo koji i u smrti gleda sestru i zna da kroz smrt mora prijeći onamo gdje je cilj našega zemaljskog života. Divno bi bilo kada smo prepoznali Franjo baš kao onoga koji nas danas potiče da, da budemo osjetljivi na ekologiju. I Franjo red je uvijek o tome govorio, mislio, poticao i ljude na koje je mogao utjecati da se o tom vodi briga jer čovjek će uništiti samog sebe bez obzirnim iskorištavanjem eh, prirodnih resursa i zagađivanjem eh, vlastitog životnog ambijenta. To više nije pitanje estetike, to je pitanje života. Evo Franje je tu apostol upravo toga i vjerujem da bismo i mi morali tu malo jače nastaviti sve to Franju. Ja bih možda još spomenuo kad je pitanje ekologija, da postanemo kao ljudi i nasljednici Svetoga Franje i kao učenici izazovi osjetljivi na takozvanu duhovnu ekologiju, jer eto, ne dišemo samo pokvareni zrak ili pijemo vodu koja više nije čista, okoliš koji je zagađen, a mi, nažalost, evo, upijamo u sebe mnogo toga što moramo gledati na ekranima, oko sebe, nasilja, silovanja, pornografije, bestidnosti, to je otrov, to isto tako truje dušu i srce i malenih i velikih, posebno djece. Isto tako trudite se oko čistoće svega onoga što moramo slušati, a naslušamo se svačega i na javnim mjestima ima toliko psovke, ružnih riječi i prostačenja što vrijeđa normalne ljudske odnose, a pogotovo one kojima mi želimo da nam, da nam nito ne vrijeđa najveće svetinje vjere, ali evo i toga ima i to i taj otrov i tu treba se truditi da nekako u tom prostoru duhovnosti sačuvamo ekološkim, čistom taj ambijent gdje moramo živjeti. Evo, Sveti Franjo ima što šta za nas moliti i u mnogo čemu nam pomoći, a mi evo doživimo malo barem nešto od one Franjene pjesme stvorova kroz prepjev kako to onako u jednom radosnom ritmu naši glazbenici mogu izvesti. poštovani slušatelji, nastavljamo, evo već smo jako zagatili u razmatranju ove večeri, predmet je svetac, sveti Franjo Asiški. E, povod je sutrašnji dan, 25. obljetnica od e, povijesnog susreta Ivana Pavla II. i predstavnika velikih svjetskih religija u gradu Svetoga Franjo Asizu 27. listopada 1986. godine. Takav susret će se u, na, jedan nov način ponoviti i sutra, isto tako u Asizu, isto pod vodstvom pape Benedikta XVI. Sveti Franjo, još nešto što vam dugujem jako i što bi želio večeras komunicirati, nekako s time zaokružiti ovu, ovu lekciju o tome velikom svetu, to je Franjo sveta radosti. To, e, to je osjetljivo pitanje jako istaknuto u životu toga Franje. Najprije nemojmo si umišljati da Franje nije imao poteškoća, da imamo, nije imao problematičnih trenutaka, da imamo i teških gorkih iskustava, da je svašta morao proći, ali svejedno je on sveta gdje je u njegovu životu istaknuta radost radost u sustatima, radost u navještaju, radost na vijest koju je nosio, radostan što smije biti romašan, radostan što smije biti svakom brat, radostan što, što nije, nije nitko siromašniji od njega, da tako kažem, radostan u ponudi svoje ljubavi i prijateljstva i jednostavno on zrači radošću, zrači radošću i mirom. I to je Sveti Franjo Evo, vjerujem da nam i danas ima toliko toga reći. On je braću svoj neprestano poticao da, da ne zaborave na radost, da duguju zajednici radost, da u zajednicu dolaze radostni, da se ne preuštaju depresiji, nostalgiji, ne znam čemu. Nama to gleda čudno malo, ali Franjo se aktivno bori protiv svake depresije, svake žalosti, tugaljivosti. To nije, to nije u redu to se treba riješiti molitvom, ispovjedi, treba to izmoliti nekako tu radost, da čovjek može svoje braće darovati osmijeh, darovati mu radost i radost, veselo raspoloženje. Pan je u tome bio jako dosljedan i on je on znao i plakati zbog svojih grijeha, njega su našli i plačući, ali to je bilo u dimenziji njegove ljubavi i pobožnosti prema raspetome Isusu i u tome pranju često otkrivo na neki način dubinu svoje duhovnosti, ali kad je bio u komunikaciji sa braćom, evo, želio da oni osjete radost i da im on komunicira svoju radost. Na to poziva, na to zove. I manji brat mora biti dovoljno hrabar da i pored svih životnih iskušenja nikad ne izgubi tu dimenziju radosti. Bog voli vesela darivatelja, Evo tako nam govori i riječ Božja. I Isus je došao, kako je znao i da, da nam donese radost i da naša radost bude potpuna i da nam te radosti nitko ne oduzme. Nitko. Ono što nam Isus dariva, to nam ne može nikakav nasilnik oteti. Može nas baciti u tamnicu, može nas mučiti. Ali nam ne može oteti tu, tu duboku privrženost Isusu Kristu koji je izvor naše najdublje radosti. I to je Franjo išao radostno u, u među saracene, među saracene, čak sa željom da tamo ako treba i umre za vjeru, da bude mučenik, čak je zatim čezno, u radosti. A nije mu se posrećilo. Jer je u njemu toliko dobrote i zaravo je toliko mira, toliko, toliko ovaj, ljubavi da i najgori neprijatelji u njemu nisu ništa neprijateljskog našli ni vidjeli. U strašnim eh, napetostima i bojevima između križara i saracena koji su bili tekako krvavi baš u to vrijeme života Svetog Franja, to je bilo 13. vijek, Franja je pošao tamo kao nositelj mira i pošto je bio sa križarima najprije na jednoj strani bojišnice, rekao svoj nam da ide sada preko, da ide i njima i da će im on donijeti mir. Križari su ga smatrali ludim, ali on nije odustao svoje nakane i pustili su ga. Sam, preko polja, ide na drugu stranu. gotovo da se, evo tako nam opet legende govore, da se Saraceni vladali ko gubijski vuk. Najprije su jasno išli prema njemu bjesno i sa nakon da ga odmah ubiju, da on neki špijun sa druge strane, ali kako su se primicali, kako su se približili, kako su se susreli, odjednom je splasnula sva agresija. Jer Franjo nije ništa izaravao od toga. Bio je prihvaćen, dana mu je šansa, mogućnost da i sultan u samom govori tko je, što je, i da Franjo prenese sultanu svoje vjersko uvjerenje kao ponudu, jer on smatra to najvrijednije što ima. Sultan ga je s ljubavlju osluškivao, slušao, jer nije u tome našao nikakvog prozelitizma ni neke agresije, nego jednostavno čovjeka dobre volje koji mu iznosi evo, svoje bogatstvo. I Franjo je živi, zdrav došao natrag među križare, što su se čudili. Da ga nisu rasčetvorili, da ga nisu ubili, nisu. Ali to je Franjo koji, koji ne nosi oko sebe nikakvu, nikakvu prijetnju, nego je čovjek mira, to sam već govorio, ali evo, i čovjek jedan neizrecive radosti ga ništa ne može evo, otrgnuti od te radosti zbog pripadnosti Isusu Kristu za kojim je krenuo svom dušom svojom. Ja bih vam ispričao jednu, još jednu priču koja je povezana sa Svetim Franjom, baš u toj poruci radosti kako on to smatra i shvaća. Jednog kasnog jesenjeg dana, tako govori ta priča, taj Fioreti, taj Cvjetić, legenda, a opet toliko ima tu poruke da je to sigurno Franjo u različitim okolnostima sigurno prepričavao. On se vraća kući sa bratom Leonom, jednim svojim vjernim pratiocem. Kiša je rominjala hladna, jesenja kiša, onako bliže zimi. Oni mokri, bilo im je zima. Jedva čekaju da dođu konačno u samostan Marije Anđelske i da se tamo uz ognjište ugriju, osuše, nahrane, da popiju nešto toplo. Dakle, to, to možemo se zamisliti koliko je to bila ehm, vapa vapaj njihov u tim grubim okolnostima toga dana. Ali njima je još dosta pješačiti, nije to tako blizu. I da bi se ispunilo vrijeme, Franjo predloži bratu Leonu da će oni izmoliti často to znači molitva, ali u dijalogu. I počinje dijalog. Brate Leone, da li ti znaš što je to savršena radost, savršeno veselje? Jasno, brate, on ne zna. Zato će mu Franjo reći. I Franjo počinje. Znaš, brate Leone, kad bi naša braća tako divno propovjedala da bi mogla uvjeriti i najteže grešnike da se obrate, da bi ljudi polazili za njima da prepoznaju i upoznaju Isusa Krista i da prihvate iz dna srca vjeru koju oni propovjedaju. Kad bi za svijet toliko mijenjao na dobro, na njihove propovjedi, znaš, brate Leone, to još ne bi bila savršena radost. I oni šutke nastavljaju hod, i Franjo nastavlja. Brate Leone, kad bi naša braća bilo toliko jasni i prepoznatljivi u svijetu da su Božji, da su ljudi bili svjedoci njihovih čudesnih ozdravljenja, što su oni primjenjivali na ljudima koji su bili bolesni, čudesnih pomoći i uslišanja, da su zaista bili ili ogledani kao čudotvorci koji su u Božje ime ljudima darivali brojne milosti, Znaš, brate Leone, to još ne bi bila savršena radost, savršeno veselje. I opet šute neko vrijeme. I Franjo nastavlja. Brate Leone, kad bi naša braća mogla pronicati tajne svjetova, tajne zvijezda, tajne svemira, kad bi naša braća mogla ponirati u tajne ljudske savjeste, u tajne ljudskih srdaca, kad bi mogli vidjeti sve tajne koje se skrivaju u čovjeku. I kad bi mogli raspolagati sa svim tim informacijama na dobro ljudi, evo, proničući i pomažući ljudima u njihovu hodu, vjeruj mi, brate Leone, to još ne bi bila savršena radost. Brate, je bio skroman čovjek, bio je ponizan, bio je strpljiv, ali sad je i njemu dojadili, onda konačno kaže, pa daj mi reci onda sve, sveti oče, u čemu je to savršeno veselje? I sad je Franjo nastavio. Vidiš, brate Leone, kad bi mi sada ovako promazli, mokri, došli na vrata našega samostana kod Marije Anđelske i pokucali na vrata i kad bi brat vratar izašao van i pitao šta hoćete, a mi mu rekli, pa mi smo vaša braća, hoćemo unutra, mi se dolazimo, vraćamo se s puta apostolskoga, a da nam on tada kaže gruba niste vi naša braća, vi ste bitange, vi obilazite svijet, vi varate ljude, tornjete se odavle, ne možete, nemate pravo ući unutra i nama zalupi pred nosom vrata i ne pušta nas unutra, a mi promazli na ovom vjetru, kiši i studenu. I znaš, kad bismo mi lupali još dalje, i lupali dugo ovaj puta, vjerojatno je taj brat znao da smo to mi, pa nam nije htio otvoriti, ali dojadilo mu, pa je opet otvorio bjesman sada već. Šta hoćete, ma mi smo vaša braća, ma dajte, sigurno nas prepoznajte, ma mi smo vaši, izašli zamca, niste, niste, niste. I brat se toliko izvikao nad njih i opet ih još grublje od, otpilio i potjerao i lupio vratima. I još jedan pa smo mi pokušali, još jedan pa smo lupali, još jedan smo zatražili molili, brat je došao ljuti, bijesno sa Toljagom, počeo se mlatiti i stalno govori o Toljnjete se, vi ste razvodnici bitange, niste zaslužili da budete sa braćom u samostanu. I bratele one. Kada bismo mi znali da taj brat nas pozna, ali da mu je to Bog dao da se ovako ponaša. I kada bismo mi sve to što nam on zadaje, su tu patnju, radi ljubavi prema raspetom Kristu podnijeli smireno, predano, bez gorčine u srcu. Kada bi sve to tako primili kao žrtvu, evo, brate Leone, to bi bilo savršeno veselje. E, to je tako lijepo, tako duboka, u, isto vrijeme nama neshvatljivo, jer, jer ne možemo zamisliti kako to <laughs> može biti. A evo, Franja priča i, i nije ta legenda na pamet izmišljena, to je Franja koji je i u najvećim patnjama nekako otkrivao milost žrtve i dar pohoda s neba i nije nikad kapitulirao i gdje sačuvao uvijek zvom svome srcu radost i mir. To je Franjo i to je nešto što, gdje nas Sveti Franjo želi poučiti i ohrabriti da ništa, da nas ništa, ništa na svijetu ne udalji od ljubavi Božje. Ali evo Franjo i savršeno veselje. Franjo koji na taj način i kako šire oko sebe evanđelje mira i radosti. Ne zaboravimo da je evanđelje radosna vijest, da je evanđelje radosna vijest. kada bi znali mi kršćani možda malo iskrenije zračiti radost o kojoj nam govori evanđelje, ja vjerujem da bi svijet oko nas povjerovao da je to pravo. Imamo što raditi. Poslušajmo jednu pjesmu koja koja je uzeta iz filma o Svetom Franju Zeferelija, koja je nekako lijepa i melodiozna, a i riječi su lijepe, pa evo neka nas još malo, malo unesu u, u misterij Svetoga Franja. Slatko je umum osietiti srcu, kako se rađa u skromnosti i ljubav. Slatko je nisam više sam ja, nego sam dio života bez kraja. Koji se sjajem oko mene blistam, cao dar niegve liubavi bez kraja. Dade nam nebu i blistave zvezde, brota nam sunce, I brata nam miesec, I majku zemlju, Plodove i polia, Tviece ogaň vietar, Zraki čistu vodu. Izvor života za sva stvorenja, kao dar njegve ljubavi bez kraja. Vjek budi hvaljen, наше, Господи Боже, кои се све мир створи от сели, budi буди O о наше, Господи Боже, Jer svi sva stvorenja, kao dar njegove ljubavi bez kraja. Blažen je Poštovani slušatelji Radio Marije, time završavam večeras ovo naše razmišljanje koje je bilo nadahnuto likom svetoga Franja Asiškoga. Vjerujem da je to svetac koji mnogima dragi, mnogi ja poznate. Završit ću jednostavno blagoslovom koji nam je poznat, ali je možda manje poznato da je sam Sveti Franja često upravo tim blagoslovom blagostivljao svoju braću, pa ga mi zovemo i Franjim blagoslovom. Neka vas gospodin blagoslovi i neka vas čuva. Neka vas liza svojim obacija, milostiv neka vam bude. I neka pogled svoj gospodin svojne na vas i mir vam podari. I blagoslovi vas, poštovani slušatelji Radio Marije, mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hvaljeni su si Marija.